muri bo harimo abaciriwe gufungwa imyaka itarenga itanu abakenyezi bibungenze n'abagendana ubumuga bugaragara nk'uko yabishikirije mu ijambo ry'iwe risozera umwaka petero nkuru nziza yaranahamagariye abarundi bahunze igihugu gutahuka muri uno mwaka twatanguye imyaka mirongo ibiri irarangiye habaye ubwicanyi bwahitanye abanyagihugu barenga amajana atandatu muri zone ya rukaramu ni muri komine mutimbuzi abacitse ku icumu bagasaba kuronswa uburenganzira bwo gushika aho ababo bahambwe igice cya kabiri cy'amashure kizotangura kuri uyu wa kane mu gihugu cyose yarayashikirije abarundi aranahamagarira abarundi bari hanze bipfuza kugaruka mu gihugu gutahuka agasaba ibihugu barimwo n'ishirahamwe hasere kumva ako kamo gatewe twifuza ko abarundi bose bakiri hanze bifuza gutahuka botahuka muri uyu mwaka wa bibiri cumi n'icyenda dutanguye kandi nk'uko byama bigenda turashimiye cyane abamaze kubikora dusavye abarundi kwima amatwi basisankuyoze bakunda kwibonekeza mu bihe nk'ibi igihugu kiba cimirije amatora mureme muremesha abandi kandi mugume ku kivi ibisigaye imana y'u Burundi izovyikorera mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu twisigunze ingingo y'ijana na cumi na kane y'ibwirizwa shingiro turagira yagiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga itanu abakenyezi bibungenze bonsa abagendana ubumuga bugaragara abamaze mu mvuto icya kabiri cy'ikiringo bakatiwe n'abandi bose hisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimwo mu gisata c'ubutunzi umwimbu ubandanya wiyongera uko umwaka utashe amahera imiliyaridi amajana indwi na mirongo icenda na zibiri y'amarundi niyo yari yitezwe muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ariko hegeranijwe ayababa imiliyaridi amajana umunani na mirongo itanu y'amahera y'amarundi ni ukuvuga ko hiyongereye ayarenga ibice cumi ku ijana ugeranije n'ayinjiye mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi turashimiye abakozi abakozi bo mu kigo kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori kumwete bama bagira mu kurangura imirimo yabo n'abakiriho bake bari muri bo babateza urubwa ubwo buryo butorokanywa nibwo budufasha kurangura imigambi ikomakomeye y'igihugu mu bisata byose muri icyo kigabane cyibikorwa bisaba uburyo bwinshi amabarabara ya kaburimbo yorosha uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu mu gisagara ca Gitega n'ibimenye ibimenyetso by'amatara byorosha uruja n'uruza mu gisagara ca bujumbura byarubatswe ibarabara bujumbura nyamitanga naryo ririko birasozerwa mu mwaka dutanguye ibikorwa byo kubaka amabarabara kibumbu gitega bujumbura gatumba bururi gakuba nyanza rake rumonge na rumonge gitaza bizotangura iruhande y'ayo mabarabara ikivugo ca bujumbura kizokwagurwa turararitse abenegihugu bose ngo barushirizeho gushungera itunga rusange no kubungabunga inyubako rusange Petero nkurunziza no mukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari mu ijambo yashikirije ku munsi wejo kwigenekerezo rya gatatu nzero uno mwaka mu itangazo ry'ubwo bushikiranganji ryo kuri wa mbere umushikiranganji Janvier Handirahisha avuga ko abanyeshuri biga baba mu ndaro ko bazotangura kwakirwa ku mashuri kuva isaha 10 z'uyu wa gatatu inama isumba ingimba amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu bijyanye n'umutekano aho ngo waraye wifashe neza muri rusange muri iri joro rirangiza umwaka uretse amasanganya ashika kuri icumi yabaye biremezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Nkurikiye akavuga ko ibiziga by'abantu batatu byatowe muri komine ya gatara intara ya Kayanza ari by’abantu bishwe mu ndwiheze biturutse ku matati y'amatongo Nkurikiye yakuwe ku telefone na Placide niyo mwungere umutekano w'ejo buca umwaka mushasha utangura wari wifashe neza cyane mu gihugu cyose nta kintu kidasanzwe cibonekeje harabaye amasanganya yo mw'ibarabara ariko nayo nta bantu bapfiriyemo uno mwaka warangiye neza cyane hanyuma kandi n'uyu ugiye gutangura ugiye gutangura mu gihugu igihugu ari ituze cyose muravuga ko abagize amasanganya mu bamuregeranye ibitigiri ni amasanganya ashika nka cumi ariko nta bantu bapfiriyemo hariho abakomeretse bisanzwe ariko nta bantu bapfiriyemo mu gihugu cyose urumva amasanganya cumi ntaba ari menshi cyane turabye ibiharo biravugwa ko hariho abantu batatu mu ntara ya kayanza buba babonetse biziga mbega bo barabaraye bishwe muri rino joro biba byifashe guteho abishwe muri rino joro ni abantu batatu mutamakazi umwe n'abasengezana biwe babiri bishwe n'uwundi musengezana w'uwo mutamakazi abica ku munsi wa kane kujuguranira ibiziga mu nzu ejo rero rero ku mugoroba niho abantu bumva impene zabira hama baratsinda barabona ko haguma hugaye uno munsi rero bahava baja kugurura basanga rero abo bantu baramaze gupfirayo bamaze iminsi kumva z'amatohoza rero uwo muntu yabagandaguye abazize ibinjyane z'amatongo bari basanzwe bapfa ariko araronderwa kugira ngo ashikirizwe ubutungane umupfasoni we akaba yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza ico dusaba nuko abarundi n'abarundikazi n'abandi bose bari muri kino gihugu bokomeza bahimbaza neza ino misi mikuru irangiza umwaka mwaka mu ituze nta ngere hanyuma tukabasaba kandi gukomeza bigenza neza cyane cyane mu mabarabara mu gukurikiza amategeko agenga ibarabara cyane cyane mu kugabanya umuvuduko kuko niwo biboneka yuko ariwo utuma haba amasanganya menshi mu ibarabara ikindi twabwira abanyagihugu ni uko bokomeza barikanuye kugira ngo uyu mutekano dufise ntuhave utosekana nkurikiye avugira ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu abacitse ku icumu mu bwicanyi bwo mu rukaramu ni muri komine mutimbuzi mu ijoro rya mirongo itatu na rimwe kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'umunani bari mu ishirahamwe remaru barasaba ko boronswa uburenganzira bwo gushika hahambwa babo christophe ntawuyankira umunyamabanga w'iryo shirahamwe amenyesha ko haheze imyaka mirongo gutanga ibiraba bo baha ababo bahambwe mu kivunga mu bigo by'ikibuga c'indege ca Bujumbura akavuga ko abarenga amajana atandatu ngo bishwe akababazwa ariko nuko batibuka babo uko bikwiriye inyuma y'ubwo bwicanyi nta muntu yigeze by'ukuri avuga yemanga ibyo bintu ubwo bwicanyi buheze abacu barahambwa bahambwa mu kinogo rusange mu kibanza kigukira ikibuga cy'indege hanyuma kubera umugambi rero wari uhari wo kuzitira ikibuga cy'indege ikibuga cy'indege baca barakizitira hanyuma turasaba yuko boduha ni muri buri bosiga umuryango kugira hageze yuko twibuka abacu tuze turagenda kwibuka abacu ntitubandanye dukomereka ku mutima hanyuma umuryango barawutwima ikintu rero kitu ikitubabaza cyane rwose ni uko hageze yuko twibuka biwacu ataburenganzira dufise bwo gushika aho hantu bahambwe twarandikiye uwatwara ikibuga c'indege mu bihumbi bibiri na na cumi gatanu avuga ati reka ico kibazo kiri mu minwe ya severe mugasi mbone kuntu ibintu bijanye no kuduha umuryango wo gushika aho hantu harabo bacu bahambwe nibyo bintu bya severe bavuga ati ego bya severe ni byiza kandi natwe nibyo dukeneye yuko bibaha umugabo mu kurindira nimwe muraduha uyu muryango kugira dushika aho hantu hacu dushobore kubibuka dushireho ingori z'amashugwe ariko giziho byaransi ni kuvuga yuko ku mwaka turabibuka amashugwe tukaja inyuma y'uruzitiro bikaca bituma rero tubanyenderanya dukogwa ko tubabara cyane ntitwumve yuko turemurutswe hanyuma rero kuri uno munsi naho nyene byaranse yuko turonka uyu muryango kuno munsi turabibuka icambere dusaba bwa mbere nuko na cyane cyane abajejwe ikibuga cy’indege bo dufasha bakaduha umuryango kugira mu kurindira ibikorwa bya severe yuko bitunganywa hanyuma nuje mu ngiro tuze turashika aho hantu cyangwa batabishoboye barabingene ni muri buri budukurira abo bacu bahambwe ngaho tubashira ahandi dushobora byukuri kunamira mu kurindira ibyo bikorwa bya severe kuko biradukora ko cyane kumva yuko uboshwe nabo bacu nyene baraboshwe nico kitubabaza cyane gose ayo majwi tuyakesha mugenzi wacu Mireye Kanyange iyo nkuri dushikanye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine ni na hano duciye dusozera amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga ariko ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize hari imigwi y'abanyororo yarayigiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu muri bo harimwo abaciriwe gufungwa imyaka itarenga itanu abakenyezi bibungenze n'abagendana ubumuga bugaragara nk'uko yabishikirije mu ijambo giwe risozera umwaka petero nkuru nziza yaranahamagariye abarundi bahunze igihugu gutahuka muri uno mwaka imyaka mirongo ibiri irarangiye habaye ubwicanyi bwahitanye abanyagihugu barenga amajana atandatu muri zone ya rukaramo ni muri komine mutimbuzi abacitse ku icumu bagasaba ko boronswa uburenganzira bwo gushika aha babo bahambwe igice cya kabiri c'amashure kizotangura kuri uyu wa kane mu gihugu cose bikaba biri mu itangazo ryaraye risohowe n'umushikiranganji ajejwe indero mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze Albert Nduwayo yamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwese mubandanye muryoherwa n'umunsi mukuru utangura umwaka mushasha